بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Rabb kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk memperdalam ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah mudahkan dia untuk uh, memperdalam ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-54 dalam buku muqarrar kita, panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhu'il Kitab wa Sunnah dan kita masih dalam kitab asyam siyam eh, dan kita sekarang melangkah ke bab keempat yaitu mengqadha puasa, puasa sunnah serta puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bab keempat ini memiliki beberapa bagian. Kita langsung melangkah ke bagian yang pertama, yaitu mengkodok puasa. Bila seorang Muslim tidak berpuasa satu hari di siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Di sini jelasnya, Jika ada seorang Muslim tidak berpuasa, di siang hari bulan suci Ramadan tanpa ada uzur syar'i tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka dia wajib bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini perkara besar dosa besar karena puasa Ramadan merupakan uh, rukun di antara rukun-rukun Islam di sini disebutkan mualif karena perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan kemungkaran besar ya jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i maka dia telah melakukan pelanggaran, kemungkaran dan maksiat yang sangat besar dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping taubat dan memohon ampun, dia juga harus mengqadha puasa sesuai dengan kadar hari yang uh, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun dia tidak berpuasa, dia wajib bertaubat minta ampun dan mengkodok mengganti puasanya tersebut. Kewajiban kodok di sini dilaksanakan dengan secara eh, dengan segera menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Karena tidak ada rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa baginya dan pada hukum asalnya dia harus melaksanakannya pada waktunya. Nah, di sini muallif mengatakan ya. Jadi orang yang meninggalkan puasa tanpa ada unsur syar'i dia harus bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan di samping itu juga dia harus mengqadha uh, puasa tersebut Adapun bila dia tidak berpuasa karena uzur seperti haid, uh, nifas, sakit, safar atau uzur-uzur yang lain yang membolehkan tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya hanya saja dia tidak wajib untuk bersegera. Jadi di sini muallib membedakan ya. Jadi jika seseorang tersebut tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena ujur syar'i, maka dia wajib mengkodonya, namun tidak disegerakan. E, Sebagaimana yang sebelumnya kita katakan, jika dia tidak berpuasa tanpa ada ujur syar'i, maka dia harus menyegerakannya. Sebaliknya di sini disebutkan waktu mengkodonya lapang sampai tiba Ramadan berikutnya. Akan tetapi dia dianjurkan dan disunnahkan untuk menyegerakan qada. Karena dengan bersegera berarti menggugurkan kewajiban dari pundaknya dengan segera juga. Namun perlu kita garis bawahi bagi orang yang meninggalkan puasa dengan ujur syar'i maka disunnahkan bagi dia untuk e, menyelesaikannya dengan segera juga. Karena semakin cepat dia menyelesaikannya, semakin cepat juga hutang dia itu akan bebas dari dia. Kemudian, lalu bila dia menundanya sampai Ramadan berikutnya, dalam keadaan memiliki uzur dalam penundaannya, misalnya, uzur tersebut berlanjut terus, maka dia harus mengkodonya sesudah Ramadan yang berikutnya. Ya. Eh, jika uzur tersebut terus menerus ya, dia sakit, terus menerus sakit umumnya. Dan dia belum sempat menggantinya, maka dia ganti setelah Ramadan berikutnya. Jadi dia gabung. Tahun sebelumnya 30 hari atau 29 hari, kemudian tahun ini 29 atau 30 hari dia gabung mengkodonya. Adapun bila dia menundanya sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka dia harus mengkodonya ditambah dengan memberi makan seorang miskin sebagai pengganti setiap harinya. Ya. Uh, ah, Mu'alib menyebutkan jika dia meremehkan maksudnya tidak mengkodok mengganti puasanya dan sudah datang Ramadan berikutnya dia tidak berpuasa menggantinya itu karena tidak ada uzur namun dia tidak menggantinya maka wajib bagi dia untuk mengkodok puasa tersebut dan juga membayar fidyah jadi dua-dua ya mengkodok dan juga membayar fidyah memberikan makan fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan tersebut. Jika dia meninggalkannya 29 hari, maka dia beri makan fakir miskin 29 kali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam qada tidak disyariatkan berurutan, akan tetapi sah dilakukan secara berurutan dan terpisah. Ya. Contoh seseorang umpamanya tidak berpuasa tiga hari di bulan Ramadhan 1441 uh, Hijriah umumnya, tahun semalam ya. Kemudian dia mengkodonya dan sekarang umpamanya di bulan Sya'ban dia mau mengkodonya semua di bulan Sya'ban ini ini juga tidak mengapa. Ataupun dia mengkodonya sebelum bulan Sya'ban semuanya atau dia mengkodonya satu hari di bulan Muharram satu hari di bulan Rabiul Tsani, satu hari di bulan Rajab umpamanya. Tidak mengapa. Tidak ada uh, unsur ataupun dalam syariat ini dipaksakan bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur tersebut harus berturut-turut. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Artinya, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mensyaratkan berurutan dalam mengqadha dalam mengqadha hari-hari puasa yang dia tinggalkan itu seandainya ia merupakan syarat niscaya Allah taala pasti akan menjelaskannya ya dalam ayat ini Allah tidak menuntut kita agar puasa yang kita tinggalkan itu dikodok dengan berturut-turut kalau seandainya harus berturut-turut Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya menerangkannya kepada kita namun tidak ada Allah jelaskan ini menunjukkan bahwasannya babnya wasya pintunya atau pintu dalam mengkodok itu adalah luas boleh berurutan ber- ber- ber- ber- ber- ber- ber- boleh satu hari di bulan ini, satu hari di bulan ini, ataupun kita selesaikan semua di dalam satu bulan. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama ya. Kemudian kita melangkah ke bagian yang kedua, puasa sunnah. Eh, di antara hikmah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah dia menjadikan eh, untuk mereka ibadah-ibadah sunnah yang menyerupai ibadah-ibadah wajib. Hal ini untuk menambah pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang beramal, menambal kekurangan dan kerusakan yang mungkin terjadi pada ibadah wajib. Sungguh telah dijelaskan sebelumnya bahawa amalan-amalan sunnah menyempurnakan amalan-amalan wajib pada hari kiamat. Jelas ya. Ini merupakan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya kaum muslimin, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita uh, puasa sunnah secara khusus ya uh, itu menempel ataupun menambah kekurangan puasa kita yang wajib ini hikmah Allah subhanahu wa taala dan di antara puasa-puasa sunnah tersebut yang pertama adalah puasa enam hari pada bulan Syawal. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma ramadhana thumma atba'a bi sittin min syawal kana ka siyamid dahar artinya barang siapa berpuasa Ramadan kemudian menyusulnya dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka ia seperti pahala puasa setahun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1164. Hadis ini jelas ya memotivasi kita untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Karena sebagian para ulama mengatakan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya kepada kita ada qabliyahnya dan ada juga ba'diyahnya. Terkhusus itu e, ibadah wajib seperti salat umpamanya. Salat itu Allah berikan kepada kita solat qabliyah dan juga ada solat ba'diyah. Kenapa? Agar kita senantiasa uh, menguatkan diri kita untuk puasa wajib tersebut dan ya dan puasa ba'diyahnya itu untuk menyempurnakan apa kekurangannya sedangkan puasa qabliyah itu juga seperti itu namun uh, puasa ataupun solat qabliyah itu akan mempersiapkan diri kita untuk uh, yang wajib tersebut. Contoh, solat subuh umpamanya, solat kubliyah dua rakaat. Kita solat kubliyah dua rakaat tersebut itu akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita mau solat wajib kita sudah siap. Ya, kaum muslimin. Begitu juga dalam puasa ini, puasa Ramadan, puasa wajib. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa paling banyak itu adalah uh, di bulan Sya'ban dan itu nanti akan kita bahas. Dan dalam pertemuan ini yang pertama kita sebutkan adalah puasa enam hari di bulan Syawal. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti enam hari di bulan Syawal mau berturut-turut atau tidak, maka seolah-olah dia itu puasa setahun. Jadi kaum muslimin ada yang menafsirkan di antara para fuqaha, mereka mengatakan puasa Ramadan itu 30 hari dikali 10 menjadi 300 hari, kemudian 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari, jadi genap menjadi 360 hari. Ini sebagian penafsiran para ulama, mereka mengatakan satu hari dikali dan jumlah akhirnya menjadi 360 dan itu totalnya sama dengan jumlah hari dalam tahun yaitu tahun Hijriah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasa sunnah yang pertama. Kemudian puasa sunnah yang kedua kita percepat ya karena waktu kita yang singkat, puasa hari Arafah untuk selain jamaah haji. Eh, untuk jamaah haji tidak eh, disyariatkan bagi mereka untuk puasa Arafah ini dan puasa Arafah ini disyariatkan bagi orang-orang yang tidak naik haji. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah eh, radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siam eh, siam yaumi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'na ini merupakan keaguan yang sangat besar ya puasa hari arafah aku berharap kepada Allah subhanahu wa taala agar ia meleburkan kesalahan atau dosa pada tahun yang lalu dan tahun sesudahnya. Jadi dua tahun ya keutamaan eh, puasa Arafah ini menghapuskan dosa dua tahun. Satu tahun sebelumnya dan juga setelahnya. Adapun jamaah haji maka tidak disunnahkan puasa Arafah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari itu sedangkan para sahabat menyaksikannya dan karena eh, dengan tidak berpuasa jamaah haji lebih kuat dalam beribadah dan berdoa pada hari tersebut ya. Jadi untuk jamaah haji lebih baik bagi mereka untuk tidak berpuasa agar mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa ketika wukuf di Arafah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sunnah yang kedua. Kemudian puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Ashura. Puasa Ashura adalah puasa di bulan Muharram. Yaitu Ashura yang ke-10 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda su'ila nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam asyura fa qala ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa asyura maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya berharap kepada Allah subhanahu wa taala agar puasa itu menghapuskan dosa uh, satu tahun sebelumnya maksudnya satu tahun sebelum kita berpuasa tersebut ini juga Uh, memiliki ya puasa Ashura ini. Kemudian sangat dianjurkan bagi kita ketika puasa Ashura ini puasa juga satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya ataupun satu hari sebelumnya ataupun satu hari setelahnya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in baqitu ila qabilin la asuman nattasya." Kalau seandainya aku hidup tahun depan, saya akan puasa juga pada tanggal 9-nya ya. Tasu'a. 9 dan 10 Muharram. Namun yang lebih afdal bagi kita adalah puasa tanggal 9, 10 dan juga 11. Karena ini menyelisihi kaum uh, Yahudi dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Rasulullah mengatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu khaliful yahud. Rasulullah mengatakan berpuasalah satu hari sebelumnya atau sesudahnya selisihilah orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah memberikan kita pilihan. Satu hari Eh, sebelum tanggal 10 dan juga tanggal 10 jadi dua hari ya atau tanggal 10 dan juga setelahnya tanggal 11 atau lebih abdul kita lakukan 9 10 11 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian puasa sunnah yang keempat adalah puasa hari Senin dan Kamis setiap pekan ya ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-itsnin wal khamis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, biasanya mengawasi dan menunggu-nunggu puasa Senin dan juga hari Kamis. Eh, jadi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan tu'rudul a'mal yaumul itsnin wal khamis. Amal ibadah itu diperlihatkan pada hari Eh, Senin dan juga pada ha-, hari Kamis. Fauhibbu an yu'radu amali wa nasaim. Maka eh, saya suka amal ibadahku diperlihatkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, puasa tiga hari setiap pekan. Maksudnya puasa tiga hari setiap bulan ya. Puasa tiga hari setiap bulan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan sum minas syahr fa ثلاثة أيام فإن الحسنة بأشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر artinya berpuasalah tiga hari dari satu bulan karena sesungguhnya satu kebaikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali dan itu seperti pahala puasa setahun ya jadi kalau setiap bulan kita puasa uh, tiga hari jadi satu bulan itu sudah tiga puluh hari ya kalau dalam dua selanjutnya kita puasa juga jadi kalau kita kita kalikan ke sepuluh saja sudah 300 eh, hari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ausani khalili bi Rasulullah atau kekasihku kata Abu Hurairah mewasiatku berpesan kepada aku tiga hal. Yang pertama siam salah satu ayam min kulli Yaitu puasa tiga hari setiap bulan wa raka'at duha dan dua rakaat solat duha wa an utira qabla anam dan juga saya solat witir sebelum tidur. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, dianjurkan agar puasa tiga hari ini dilakukan pada ayamul bid. Ayamul bid itu adalah di mana uh, bulan itu terang. Ayamul bid, bid itu putih. Maksudnya bid. Uh, seperti telur ya, putih yaitu hari yang ini disebutkan muallif di sini biasanya memang tanggal 13, 14 dan 15. Dan ini juga berdasarkan hadis Abu Zar uh, radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum sha'iman min asy-syahri thalathata ayyam falyasum ats-tsalats al-biyad." Al-biyad ya. Artinya barang siapa di antara kalian berpuasa tiga hari dari satu bulan, maka hendaknya dia berpuasa pada tiga hari yang putih. Ya, maka orang disebut puasa putih, bid. Walaupun memang kita tidak sanggup ayamul bid, boleh kita di awalnya tiga hari, ataupun tidak sanggup di tengah tiga hari, yaitu ayamul bid, ataupun di akhir tiga, tiga hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percepat. Kemudian yang keenam, puasa satu hari dan satu eh, hari berbuka. Ini puasa Nabi Daud. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdul Siyam Siyamu Daud alaihi salam. Kana yasum yawman wa yuftiru yawman." Sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Allah Nabi Daud alaihi salam. Dia berpuasa satu hari kemudian besoknya dia berbuka, maksudnya tidak berpuasa. Puasa ini termasuk jenis puasa sunnah yang paling utama. Ini puasa sunnah yang paling utama ya. Kemudian yang ketujuh kita percepat puasa pada bulan Allah Muharram puasa pada bulan Muharram. Ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa Abdul Salah ba'da al-fardhah salatul lail." Artinya puasa yang paling utama setelah uh, puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah bulan Muharram. Dan solat yang paling utama sesudah solat fardu adalah solat malam. Hadis ini dilihatkan. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian eh, puasa sunnah yang terakhir ya kita sebutkan puasa sembilan hari Zulhijjah. Puasa 9 ha-, hari Zulhijjah. Eh, dimulai dari hari pertama di bulan Zulhijjah dan berakhir pada hari yang kesembilan yaitu hari Arafah. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang menetapkan keutamaan amal soleh pada hari tersebut. Eh, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mamin ayam. Tidak ada hari-hari. Al-amalu salih fi hinna habbu ila min hadhihi al-ashar. Yaitu di mana amal soleh pada hari itu eh, pada hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang sepuluh ini. Jadi, maka sebagian para ulama mengatakan sepuluh akhir di bulan Ramadhan dan sepuluh awal bulan Muharram jika dilihat siangnya maka lebih afdal bulan Muharram. Namun jika dilihat malamnya maka lebih afdal 10 akhir di bulan Ramadan. Ini merupakan perkataan para ulama. Dan ini memang betul-betul eh, berdasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Jadi selayaknya bagi kita kaum muslimin memperbanyak Eh, puasa-puasa sunnah ini, di sini mu'alib menyebutkan delapan, sebetulnya puasa sunnah itu lebih dari delapan. Dan mu'alib tidak mencontohkan di sini atau tidak menyebutkannya semua, salah satunya adalah puasa sya'ban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan Ummul Mukminin Aisyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa banyak sekali dalam satu bulan kecuali bulan Syaban. Jadi intinya dalam riwayat Muslim disebutkan kana yasumu Syaban kullah kana yasumu Syaban illa qalila. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa bulan Syaban seluruhnya dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Syaban kecuali sedikit. Jadi intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir puasa penuh puasa sunnah eh, di bulan Syaban namun tidak sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kita eh, sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Sebagai rangkuman adalah eh, yang pertama mengkodok puasa tadi kita katakan jika bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu tanpa ada ada uh, uzur syar'i maka dia harus segera mengqadanya dan juga bertawad minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan dosa besar, maksiat besar dan juga kemungkaran yang besar. Namun jika mereka meninggalkan puasa tersebut karena ada uzur syar'i seperti sakit, musafir atau bagi perempuan haid atau nifas, maka bagi mereka diberikan kelapangan untuk mengqadanya sampai datang Ramadan yang akan datang.

dan juga 11. pun tidak bisa 9 10 ataupun 10 11. Karena kita menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian yang keempat puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kelima puasa tiga hari di setiap bulan baik di awalnya ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya dan yang, dan yang lebih abdul adalah puasa tanggal 13, 14, 15 dan itu disebut dengan ayyamul bid yaitu hari putih di mana bulan purnama jelas tampak. Kemudian yang keenam adalah puasa satu hari dan satu hari kemudian berbuka. Itu puasa Nabi Allah, Nabi Daud. Kemudian puasa pada bulan Allah Muharram. Puasa pada bulan Muharram secara umum. Kemudian secara khusus puasa eh, sembilan hari di bulan Julhijjah. Ya. Itu disyariatkan juga kepada kita. Maksudnya yang ketujuh ini secara umum bulan Muharram itu kita boleh berpuasa dalam sebulan itu. Namun yang lebih abdul jangan kita puasa sempurna di bulan Muharram tersebut karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan kepada kita itu puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ada tambahan yaitu puasa sunnah yaitu puasa di bulan Syaban memperbanyak puasa di bulan Syaban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.